մեզնից խլված տոները վերադարձնում ենք։ Կվերադարձնենք եւ մեզնից խլված հողերը։ Հրաժեշտ կտրոններին Բացօթյա ապորինի արևտուր շրջափակման պայմաններում ծաղկող բնագավառ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Ժամանակն իրենն անում է։ Աստիճանաբար հաղթահարում ենք պարտվացի սինդրոմը եւ վերադառնում տոները նշելու ավանդույթին։ Ոչ նախքին փայլով ու շուկով, բայց նշում ենք։ Պարտությունից հետո առաջին տարում տոները գալիս ու գնում էին, իսկ մենք անհաղորդ, վշտից, դառնությունից, գլխիկոր ասում էինք «Տշնամին խլել է մեզնից մեր տոները»։ Տոները վերադարձնում ենք, կգա եւ խլված հողերը վերադարձնելու ժամը։ Մայիսի 9-ը երատոն է արցախցիների համար։ Ստեփանակերտի տոնական զարդարանքը Շահումյանի անվան պուրակում մշակույթի քաղաքային տան փողային նվագախմբի կենթանի երաժշտությունը լավ տրամադրություն էին ստեղծում Ստեփանակերտցիների ոչ քիչ մասը սովորություն ուներ մայիսի 9-ին բարձրանալ հայոց բերթակղակ, քանի որ տոնակատարությունների կենտրոնն այդ օրը Շուշին էր լինում։ Հիմա Շուշին հերվից ենք նայում։ Շուշին հերացրել են մեզնից։ Հերացնողներին հերացնելուց հետո հուսանք կկրճատվի, կվերանա հերավորությունը։ Շուշին այժմ մերը չէ, ինչ Շուշիի ազատագրման օր։ Սկզբում, երբ ցավից ու անսպասելիությունից դեռ ուշքի չէինք եկել, այս հիմնավորումը արդարացի էր թվում։ Հիմա այլ կերպ ենք մտածում։ Շուշիի ազատագրման համար լուսավոր տղաներ են անկել։ Որն է նրանց մեղքը, որ չկարողացանք պահել քաղաքը։ Շուշիի համար բազմաթիվ կամավորականներ է մարտնչել։ Որն է նրանց մեղքը, որ չկարողացանք պահել իրենց ազատածը։ Պարտությունն ամենևին չի նսեմացնում այն մարտիկների սխրանքը, ովքեր լրացրին մայրաքաղաքի վրա մահաբեր արկեր ու ռումբեր թափող Շուշիի կրակակետերը, ովքեր ամիսներ շարունակ նկուղներում ապրող Ստեփանակերտցուն հնարավորություն տվին տուն բարձրանալ, ովքեր 1988-ին Շուշիից վտարված հայերին հնարավորություն տվին վերադառնալ հայրենի օջախներ, ովքեր Շուշին վերադարձրին իսկական տիրոջը։ Տոնն այս անգամ նշեցինք շրջափակման պայմաններում։ 5 ամիս է Ադրբեջանը զանազան նողկալի մեթոդներով փորձում է ծնկի բերել մեզ։ Ոչ նրա հպատակությունն ենք ընդունում, ոչ էլ ճարահատ լքում Արցախը, ինչը կտրիչ տղա ձևացող Տրսեր Ալիևի նվիրական բաղձանքն է։ Պարծենկոտ նապաստակը փքուն ճարեր է արտասանում, մատ է թափ տալիս մեզ վրա, անցյալը մոռացած։ Պայքարի ոգին արթուն է մեր մեջ եւ մի օր անկասկած կպարտադրենք ցալել մեզ սпарնացող այդ մատը։ Արցախը մի բանակ է, անընկճելիների ու անվեհերների բանակը դականի։ Մայիսի 9-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցել հանրահավաք։ Նախաձեռնողը ոչ Արցախի էթնիկ զտմանը շարժումներ։ Հանրահավաքի մասնակիցներն ընդունված հայտարարությամբ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ուշադրությունն են հրավիրել Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ համաձայնագրի դրույթների կոպտագույն խախտումների վրա եւ պահանջել կիրառել միջազգային մեխանիզմներ այդ դրույթների պահպանումը Լաչինի Միչանսկի ապաշրջափակման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման իրագործումն ապահովելու ստեղծելու համար։ Նույն օրը Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ, ի հիշատակ հայրենական մեծ պատերազմում Արցախի ազատության համար նահատակվածների արարողությունից հետո եկեղեցուց սկսվել է խաչերտ դեպի հուշահամալիր։ Մայիսի 9-ին կրակ էր վառվում մաղալներում, խորովածի ծուխ էր բարձրանում, ինչպես մինչև 2020-ի աշունը։ Չէ, կյանքը հեքիաթ չէ շրջափակված Ստեփանակերտում։ Հիմա խոզի միս գտնելն ավելի դյուրին է, քան խնձոր գտնելը։ Բացի այդ, Ստեփանակերտցու Արցախցու համար տոնը տոն է խորովածով, ինչպես նախկինում մարդիկ հյուր են գնացել, հյուր ընդունել, շնորավորել միմյանց, բաժակ բարձրացրել հիշելով հանուն հայրենյաց կրվածներին նոր հաղթանակի համար։ Շրջափակում է, այո, սակայն կյանքը շարունակվում է։ Կյանքը դրախտ չէ շրջափակման մեջ, սակայն Արցախը դրախտ է, ուստի պայքարը հավերժական։ Ձեզ հետ մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Լուրեր են պատտվում, թե ապրանքներ գնելու համար արդեն կտրոններ չեն բաժանելու։ Հավատաս, չհավատաս։ Ուզում ես հավատալ, քանի որ մայիսի 10-ին լրացել է վերջին անգամ բաշխված կտրոնների ժամկետը, հոնորերը չեն բաժանել։ Բացի դրանից, Միրգ Բանջարեղենի խանութներում վերջին օրերին բարեհաջորեն առաջարկում էին առանց կտրոնի գնումներ կատարել։ Հիշում եք, մինչև այդ նախքին կտրոնների ժամկետը չլրացած նորերն էին բաժանել ու խառնաշփոթ ստեղծել։ Ապրանքի անրաժեշտ ծավալը չի ներկրվել։ Մարդիկ չեն կարողացել ունեցած կտրոններն իրացնել։ Ոնց ամեն մեկս զարմացած այդ հարցը տվել ենք, փորձել տրամաբանություն, փնտրել այդ քայլի մեջ ու չգտել։ ճիշտն ասած, վերջին մեկ ամսում որոշ դրական միտումներ եղել են կտրոնային համակարգով Միրգ Բանջարեղենի վաճառքի կազմակերպման գործում։ Այսպես, մեքենաներից Միրգ Բանջարեղեն վաճառվում էր հենց աշխատավայրերում։ Վրիպումները բաց թողումները գերակշռում էին։ Խնձորը նարինջը քիչ էր, պահանջարկը մեծ, բայց կիվին այնքան շատ էր, որ առանց կտրոնի էին նույնիսկ վաճառում։ Կարտոֆիլը շատերի համար մնաց առանձնացված կտրոնի վրա, իբր բանջարեղենից առանձնացրել էին, որ կարգավորվի վաճառքը։ Իսկ գները, գնային մեծ տարբերությունները, անորակ ապրանքը, Չիրացված կտրոններն ինչ անենք, շպրտենք, պահենք։ Քիչ է մնում տխրես, որ հնարավոր է այլևս կտրոն չտանք գնված ապրանքի դիմաց։ Երեք ամսում հազի որոշ բաներ գլխի են ընկել ու շտկում էին։ Ինչու մարդկան զրկել գործի մեջ խորանալու հնարավորությունից։ Ինչ մնում է Ադրբեջանին, ապա մեր խաթեր համար շրջափակումը առնվազն մի քանի ամիս էլ կարծում եմ կապահովի։ Մենք ինչու ենք թարսվել եւ ուզում ենք անցնել ազատ վաճառքի։ Ենթադրել, որ ապրանքների մուտքն արգելված չէ, մարդկանց ելքն ու մուտքն է արգելված։ Շրջափակման օղակը թուլացնում են, հերթ կանգնելու հաճույքից մեզ զրկում են, հազիվ էինք սովորել մեզ փոքրիշատե կարքին պահել հերթում։ Հետո էլ վերջին ամսվա կտրոնների դիզայնը տպագրական որակն անհամեմատ լավն են։ Ծախսերը ոչինչ, մեկ անգամ օգտագործելն է ափսոս։ Եթիրային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Փակումը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում բացօթյա ապօրինի առևտրի ծաղկման համար։ Քաղաքապետարանի համբերությունն ու ներուամիտ վերաբերմունքը չարաշահելով բացօթյա ապօրինի առևտրով զբաղվողները նորանոր տարածքներ են նվաճում։ Սովակալ Հովանես Իսակովի Կիսանդրու շրջակայքը նոր չեն նվաճել։ Դա նրանց սիրելի վայրն է։ Երթևեկողները շատ ոդկների տակը, չոր ցայտ աղբյուրը մոտիկ։ Հետո ինչ, թե խոչընդոտում են անցու դարձը։ Վերջին անգամ նրանց այստեղից քշել են անցած տարվա ապրիլի վերջերին։ Բուսաբանական այգի ընկերության աշխատողները ծաղկի սածիլներ պիտի տեղադրեին փոքրիկ հողակտորում մայիսի 9-ն էր մոտենում, եւ ռուսական զորախմբի ներկայացուցիչներն այդ օրը անշուշտ ծաղիկներ էին զետեղելու Հսամ Հերոսի Կիսանդրո պատվանդանին։ Տեսնեին ինչ է կատարվում շրջակայքում։ Քշվելուց որոշ ժամանակ անց մի քանի հոգի նորից հարմար տեղավորվել էին անցողում, գնորդին առաջինն առաջարկելով ապրանք։ Մի քանի համարներ շարունակում էին առևտուր անել փոքրիկ շուկայում, սակայն նրանք եւս ստիպված ենթարկվեցին փողոցի օրենքին։ այս մայիսի 8-ին գետնին շարված ապրանքներ չկային, գնորդներ վաճառողներ չկային։ Առաջին պահ զարմացա, հետո մտաբերեցի, որ մեկ տարի առաջ եւս տարածքն ազատել են Պարզապես հիմա փոքրինչ ուշացումով են գործի անցել։ Համոզված եմ, հետիոտնի ազատ տեղաշարժը դարձյալ կսահմանափակվի, որքան ժամանակ հետո դժվարանում եմ ասել։ Կշվածներն էլի կվերադառնան ու իրենց սիրելի գործով կզբաղվեն իրենց սիրելի վայրում։ Քշել վերադառնալ պայքարում ով կհաղթի, Այս պայքարի ավարտն ինքս չեմ տեսնում, սակայն հաղթելու մեծ շանսեր ներկա դրությամբ ունեն օրինախախտները։ Սոցիալական վիճակը, շրջափակումը պատճառ բռնելով հարկադրում են քաղաքային իշխանությանը չտեսնելուն տալ տեղի ունեցողը, ձեռնպահ մնալ վարչական միջոցներ կիրառելուց։ Իդեպ քաղաքապետարանում հոգիտեն, որ ռուսները միայն մայիսի 9-ին չեն անցնում ծովակալի անունը կրող փողոցով, որի սկզբնամասում արցանն է։ Նրանք հոտեսնում են ինչ պատկերի այնտեղ։ Դրա համար միայն մայիսի 9-ին պիտի ամաչել։ Կամ միայն ռուսներից պիտի ամաչել։ Իսկ սեփական քաղաքացիներից Տեքստը պատրաստ էր, երբ երեք տեսա, որ քշվածները վերադարձել են։ Այս տարի աչք թարթելու ժամանակ էլ չեն թողել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից 11-ից 12 մայիսի 1988 թվական։ Մարզի դատախազի տեղակալի պաշտոնում ադրբեջանցու նշանակելու պատճառով Ստեփանակերտում բողոքի ցույցեր ու հանրահավաքներ են անցկացվում, որոնք վերաճում են գործադուլի։ Մայիսի 12-ին ԽՄԿ կենտկոմ է ուղարկվում Ստեփանակերտի աշխատավորների հանրահավաքի դիմումը։ Միաժամանակ մայիսի 12-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի մի խումբ падգամավորներ մարզի անվանի մարտիկ դիմում են հղում ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահություն եւ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի падգամավորներին, խնդրելով դրականորեն լուծել մարզի հայ բնակչության լղիմի հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու խնդրանքը։ 13 մայիսի 1988 թվական Գործադուլը դադարեցվում է, քանի որ մարզի դատախազի տեղակալի պաշտոնում ադրբեջանցու նշանակելու մասին հրամանը կասեցվում է։ Մոտավորապես ժամը 17-ին Շուշի քաղաքի կենտրոնում Շուշա առողջարանի պահեստապետի որդին Մուրշուդ անունով եւ իր ընկերները խուլիգանական դրդապատճառներով ծեծում են հայ Տ Սարգսյանին, փաստիկապակցությամբ հարուցվում է քրեական գործ։ Տեղեկությունները քաղված են Վահան Հարությունյանի իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում գրքից։ հաստատվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի մայիսի 12-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։